Hori da, ba, uste dut duzena bat, e, igual amairu, baina da, inguru hortan eh, hasi ginen, 2006 garen urtean, bos, bos ez dugu ja zuzen ki eh, <laughs> urtea, baina hori da, hori izango da. Ongi da, zenbagarrena ez dakigu justu, baina e, ba, elburu berarekin eta manera do modu berean, ez da, ba, ospatzen segitzen da e, euskaraz astapenetik. Hori da, bai, e, da egiten zutela horako festa bat e, erri-zerri bidasoa inguruko errietan, e, dela goi bat urte, eta urtik e, idaia hartu, eta urtero, baina urtero hemen egiten da pausun, mm. saia inguruan, eta hiru eguneko mm, ba, ekitaldiak izaten die. Mm. Aipatu tantxeta errateren aldeko festa dela, E, euskarren aldekoa, euskarren erabilera sustatzeko eta eskualdea e, egituratzeko edo ba, bultzatzeko egin eh, batean ere, ba, pausun e, egitea ere ba, badu bere simbolismoa, ez? Bai, e, eh, olako helburua izaten da. Kirola, e, gastronomia, e, kultura, kantua nahazten duen festa bat da, bez e, Euskara hortan da, e, e, oien, bueno, e, kantua eta beti bada parada Euskara erabiltzeko. Mhm. Hemen, egiagateko egunero erabiltzen da Euskara e, beste hizkuntzak ere, baina euskara ere egunero egiten egiten da. Eskualde oso aipatu dugu, eskualde egituratzeko helburu ere baduela festak, hain zuzen lehen abiziko itzordua, maiatzaren bostean, e, pixka tortik doa, ez? E, eskualde osoa lotzeko, e, bidasoa oinez? Ba, eta simbolikoki uste dut pulita dela, goizeko behatzitan, gomitatzen dugu mm, kafe txobat hartuta, bidasoa ingurutik ibiltzea, bez e, hemendik e, eh, beobiarat, e, eh, zubia <laughs> pasatu, beste zubirat, irungo alderat, eta igoa hilu hartu, eta bide gorri berri hortaik, e, saia ingururat, bez 6 kilometro inguru egiten du, mm. ordu bat eta laguteneko ibilbidea da, oso erresa da denentzat. Hmm. Eta bai, e, ameketakoa, ameketan, mm. e, holtze. <laughs> <laughs> e, eguna ongi asteko eta asteburua ongi asteko. Ongi da. E, aipatu gara dugu, amabi urte hauetan, ibilbideari aldatu egin dela, aipatu duzu igoa joa eta egurrezko bide berria endaialdean. Eh, aurten ere, badia bere sitasunak, e, behobia inguru horretan espaloia itxi egin baitute aste honetan bertan, eta ea da zubizarra, e, irun eta artean ere, e, itxita omen dagoelako, ez? Bai, bai, itxita, hori e, lomaia da, eta jende asko hil zen da hortik eta hojak egin eh, behar eh, omen dituzte, e, baina mementuan itxita da. Baina, bueno, bada posibilitatea ondotik pixkat luzatzen du bidea, baina bueno, ibilbide hori egiteko eta mantentzeko. E, aipatu duzu gastronomia, e, ba bertatik, e, bostetik hasita, ez da, ba, fari batekin hasten gara, ez? Hori da, ba, e, bi egiten ditugu urtean, eta hori izaten da bat, e, bidea zuen dela. dena e, gauean, sortzietatik goiti apetifa eta faria izaten da, kuskustu txaranga hori izaten da beti, e, pantaila bat, itzak e, denak segitzeko eta mm, giro oso ona e, izaten da, o, oitura da, giro oso ona izateko. Hmm. E, gastronomiaren aritik, larun batean, ba, oiko arno eta pintxo lehiaketa, ez? Hori da, seietatik goiti, saia ondoan, pilota plaza Eh, eskerpareta hortan e, izanen da, mutzu eta belokik eh, animatuko dute hori, pintxoaliak eta izaten da, guain dik e, posibilitatea da ba, izenak emateko parte hartzeko, mm. e, pintxoa prestatzeko, ipain mai bat izaten da, pintxo osoenak izaten die, ni argituta egoten naiz uh, urtero, e, baitire profesionalak etortzen, baina elkartek eta mm. eta nahi duten guzik. E, amar dozena bat e, pare, pareja etortzen die, bikote, mm. etortzen die hori prestatzeko. Eta ardua, ekartzen dugu ardua Euskal Herri osotik, eh, amak dozena bat eh, ardu desberdin, Nafarotik, Herri Osa Arabatik, e, txakolina bo, bizkaitik etortzen da, baita gipuzkoatik ere, mirulegikoa, eta bueno, agnut ezberdinak txuria, gogia eta beltza, eta hor, parada da hori ezagutzeko, mapa hundi bat eh, ematen dugu errateko arduak nundik etortzen dien eta normalean giro ona izaten da. E, lan hartzen duzu ez, e, ba, arnotegi zarnotegi edo nola egiten duzu hautaketa ez ez dakite jada amabi urte ondotik e... arnotegi gehientxunak ezagutzen ditu zuen edo nola egiten duzu hautaketa? Eh ba, erreski egiten dugu, e, iparaiguak elkarteak anitz laguntzen gaitu, e, arabako arduak normalean hor izaten dira iparaiguan eta hortik tortzen die dira irulau ardu desberdin. Mhm. Eta gero hartzen dugu egun bat, Nafarroa biltzen giren, Nafarroan bagna, pixkate eh, urte urte pixkat aldatzeko ere arduak, eh? eta urtero egiten dugu ibilbide, egun, egun osoko bueno, ardo bilketa edo. Hmm. Eta, eta hola, simpleki egiten dugu hori dena e, ba, gehitzeko gero ondotik e, hori seietan eh, izango da, hori dena. E, gero saian segitzen du e, peti etorri da urtez eta urten e, Tristan Murgi, kantari, kantaria, ez da berbada hain ezaguna, baina, bueno, disko bat ere atera zuen. Eta hor da, para da, ezagutzeko, eta eh, hor hori izango da saian amagetatik goiti. Hmm, da, hori larun bateko itzordui buruz, aipatu dugu pintxo lehiaketa, eh? ba, elkarten eskutik, eh, nahi duen orok parte ardezak eta epai maila ere, ba, e, kasu honetan ba, denetari dago, baina profesionalak ere, iaz esteinatu zena maila urdangarin, sukaldaria, bueno, ba, e, baterako Ba, Nova e, telebista katean, e, eh, ba, sokaldari saioa egiten duena izango dugula epaile. Eta igandean, lehen aipatu duzu kirola, e, ostiralarekin e, bidasoa oinez, baina e, pilota da ba, finalak ez, denare beno ba, dagoeneko e, badira partidak martxan ez? Bai, martxotik e, unat, eh? Hilabete bat eterdi, bilabete egiten ditugu e, kanporaketak, e, lagudenak, erdi finalak die orai, eta finalak e, zazpian maiatzaren Otsaiaren zazpian, amaretatik goiti, iru maila baitie, iru finala izango die. E, behar da, oita ma bi ekipa aurten eh, ari direla, bez mhm. ez, da gaizki, eh? E, e eta mm, nahiko, nahiko ongi aurten denborangatik mm zenta bai. bueno, la, denbora behar du ona izan e, bestela euriakin ez baite partirik egiten ala E, hori izango da, mutxikoak eta bukatzeko bez, pilotari eta irikia deneri e, nahi duten guziekin. Baskariakin e, bukatzen da, Baskari animatua izango da, maiatzaren zazpian, bietan, uh, Hori dena, kantua fariko eta o, igandeko Baskari horretako ere izenak eman bat saian edo deitu mm. Eh, saiarat. Hori da, guartuko dugu, eh? Zero berrogeita malau, irurogeita mazazpi berrogeita mar, da bi, telefono zenbakia. E, ba, ez dakit, imeiaren emango dugu, eh? Bai. ba. ba, e, bakalau.saia, abildua gmail.com zumera, e, modu bat ezin bastean ez dakit menua zenbatetan den, eta ez dakit sagarnotegi menua den, edo nola antolatu Kantua fariko zagar menua da, bezo oita magetan, dena barne, eh, darik eta guzi barne, e, eta igandeko menua da ogoietan. ba, baina eta lizondo, eskers mila, gure negoteagatik, eta e, bidazona euskaratzen, lekarre e, ikusiko dugu. Ba, imen esker zuri.